بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته باب رحمة العيال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ارحم الناس بالعيال وكان له ابن مسترضع في ناحيه المدينه وكان ظئره قينا وكنا ناتيه وقد دخن البيت باذخر فيقبله ويشمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين اما بعد 154 باب از أبواب صحيح در مفرد امام بخاري رحمه الله وغفر له باب رحمة العيال رحمتی که انسان نسبت به فرزندانش باید داشته باشه رحمت به فرزندان 289 نهومین باب از ابواب صحیح در مفرد حدیث انس بن مالک رضی الله عنه که میگوید كان النبي صلى الله عليه وسلم ارحم الناس بالعيال از خلق الله جل وعلا علا رسول الله صلی الله علیه و سلم رحیمترین مردم نسبت به فرزندان بود یعنی رسول الله صلى الله عليه و سلم رحمت بسیاری فضولی داشت نسبت به فرزندان خودش حالا بعد ادامه حدیث خواهد اومد که چرا این چنین میگه انس ابن مالک رضی الله عنه و له ابن مسترضع في ناحيه المدينه رسول الله صلی الله علیه و سلم بچه‌ای داشت اون بچه‌ش مقصودش ابراهیمه از کنیزش ماریه مسترضع اینی که بچه شیرخوار را بسپرن به مادری که که شیرش بده بچه شیرخواری داشت رسول الله صلی الله علیه وسلم که تحویل زنی داده بودن که بهش شیر بده حالا شاید مادرش شیر نداشته و الی آخر و در روایت صحیح مسلم اومده کان ابراهیم مسترضعا له فی عوالی المدینه در منطقه عوالی مدینه اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشته بود تا اینکه زنی به بچه شیر بده یعنی به ابراهیم شیر بده و کان ذئر قینه ذئر همسر اون زن شیرده که حداد بود قینه یعنی حداده آهنگره و کنا ناتیه و قد دخن او دخن البیت بالاذخر او باذخر می اومدیم یعنی می رفتیم رسول الله صلی الله علیه و سر میزد به بچهش و اون صحابی که آهنگر بود خونه را مثل بخور و اینجور چیزایی که الانم داریم خودمون از اسفند و از انواع چیزایی که بخورش میکنن در خونه برای خوشبو کردن خونه اینجا این صحابی اون خونه را اون منظر را با سوزوندن ازخر که یه نوع بوته ای هست علفیه که خوشبو هست او رو میسوزوند به خاطر که خونه معطر بشه خوشبو بشه به خاطر اومدن رسول الله صلی الله علیه و سلم اینم یک ادبیه که ما از این حدیث میگیریم خوشبو کردن منزل برای مهمان تمیز کردن خونه همچنین زن برای شوهرش خونه رو خوشبو بکنه تمیز بکنه اینا آدابه رسومه که ما از این احادیث برداشت میکنیم این در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله این رسم بود میسوزوندن بخور را با زغالی با چیزی میسوزوندن به خاطر اینکه خونه خوش عطر و خوشبو بشه در صحیح مسلم روایت دیگه داریم از انس بن مالک میگوید خود رسول الله صلی الله علیه و آله میده که بچه الله بهم داده قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولد لي الليل غلام فسميته باسم ابی ابراهيم اسمش هم گذاشتم به اسم پدرم ابراهیم ثم دفعه الى ام سيف مادر سیف همون زنی بود که رسول الله صلی الله علیه و ابراهیم رو تحویلش داده بود تا به شیر بده امرأة قين يقال له ابو سيف زن مردی بود که کنیش ابو سیفه که شغلش آهنگری بود فانطلق يأتيه واتبعته فانتهينا إلى أبي سيف میگه که رسول الله صلی رفت به طرف همین ابو سيف میگه منم همراهش رفتم و هو ينفخ بكيره قدم امتلأ البيت دخانه میدمی در آتش به همون آهنگریش خونه هم پر از دود شده بود میگه فاسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا ابا سيف امسك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دست نگهدار که رسول الله صلی الله علیه وسلم داره میاد میگه من جلوتر رفتم به خاطر اینکه بگم یعنی آمادگی داشته باشن مهمونشون رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه فامسك دست نگه داشت فدعا نبی صلی الله علیه وسلم بالصبی فضمه الی رسول الله صلی الله علیه وسلم صدا میزنه میگه که بچه‌مو بیارید ابراهیم را بیارید میگه بچه‌شو در آغوش میکشه و با آغوش میگیره و قال ما شاء الله یقول حرفا و زد بعد میگه انس میگه رضی الله عنه میگه لقد رایته و هو یکید بنفسه دیدم که اون بچه که در آغوش رسول الله صلی الله علیه و داره جان میده روی دست پدرشه و داره جان میده روحش داره قبض میشه فدمعت عینا رسول الله صلی الله علیه و سلم اشک از چشمه رسول الله صلی الله علیه و جوري جاری میشه فقال صلی الله علیه و سلم تدمع العين چشمه اشک میریزه و القلب قلبا محزون میشه غمگین میشه ولا نقول الا ما يرضى ربنا سخنی نمیگیم الا اینکه سخنی باشه که الله از ما راضی بگرده والله یا ابراهیم انا بك لمحزونون ما غمگینیم ابراهیم با از دست دادن وفاتت این رحمت رحمت رسول الله صلی الله علیه و سلم به فرزندانش یک مسئله ای که اینجا تو آخر حدیث داشتیم میگه وقد دخن البیت باذخن فیقبله و یشمه بچهشو گرفت در آغوش شروع کرد به بوسیدن بچهش و بو کشیدنش یشمو شم بو کشیدن اون بچه هست با بوسیدن گفتم از رحمت و تواضع از اکرام اون بچه هست توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم قال المؤلف رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي فجعل يضمه اليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اترحمه قال نعم قال فالله ارحم بك منك به وهو ارحم الراحمين 290 حدیث از احادیث صحیح ادم مفرد ما بخاری رحمه الله و غفر له از حدیث ابو هریره رضی الله عنه و غفر الله له و لامه که میگوید اتى النبی صلی الله علیه و رجل و معه سبی مردی اومد همراهش بچه هم بود نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم فجعل يضمه اليهم ماتون بچه رو در آغوش کشید فقال النبی صلی الله علیه و ترحمه رحمتی داری نسبت به این بچه قال نعم گفت آری قال فالله ارحم بك منك به رحمت الله نسبت به تو توی که رحمت داری نسبت به بچت رحمت الله به تو از تو به این فرزندت بیشتره رحمت الله نسبت به تو از رحمت تو نسبت به این بچه بیشتره و هو ارحم الراحمین الله ارحم الراحمین یعنی بزرگترین رحم را الله جل و علا داره رحمه و از رحمتش چنانچه قبلا داشتیم از صد جزش یک جزش رو در این کونش در این در میان ما قرار داده 99 تا گذاشته برای بهشتش برای اون نعمتایی که گذاشته برای بهشتیان قبلا هم داشتیم اشاره کردیم به اون حدیث عربی که گفت به رسول الله صلی الله علیه و سلم تقبلون صبيانكم بچه‌هاتون رو میبوسید فوالله ما نقبلهم ما که نمیبوسیم فقال النبي صلی الله و وسلم او املك ان نزع الله من قلبك الرحمه قلب دست منه چکار کنم با قلبی که توش رحمت نیست رحمته تراغوش کشیدن بچه بوسیدن بچه اینا رحمته نشانه رحمته رحم کردی رحمشی قال المؤلف رحمه الله باب رحمت البهائم حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح السماني عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فاذا كلب يلهث ياكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني فنزل البئر فملا خفاه ثم امسكها بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم اجرا قال في كل ذات كبد رطبه اجر و پنجمین باب از ابواب صحیح در مفرد امام بخاری رحمه الله وغفر له باب رحمة البهائم رحمة نسبة به حيوانات دویست و نود یکمین حديث حديث ابو هريره رضي الله عنه وغفر الله له ولأمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودا بينما رجل يمشي بطريق یاد میکنه رسول صلى الله عليه فردی میگه از یک جایی داشت رد میشد اشتد به العطش زیاد تشنه شد شدید فوجد بئرا فنزل فيها چاهی را دید رفت توی اون چاه فشریبه ثم خرج اونجا رفت توی چاه آب نوشید اومد بیرون فیدا کلب یلهث دید که سگی زبانش را از تشنگی بیرون آورده از تشنگی زبانش بیرون آورده یأکل الثرى من العطش خاک نمدار داره میلیسه میخوره از تشنگی فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني این همونطور که من تشنه بودم تشنه شده فنزل البئر میره دوباره وارد اون چاه میشه فمل اخفه خفش مثل کفش جرابایی که از چرب درست میشه میگیره آب پر میکنه بعد با دهنش میگیره و میاد بیرون از چاه چون اگه با دست بگیره که نمیتونه بیاد بالا و تو دیگه تو چاه با دو دستی بیای بالا ثم امسکه به بفی اون خف را با دهنش میگیره میاره بیرون فسق کلب آب میده به اون سگ فشکر الله له فغفر له فشکر الله له الله جل و علا ثواب و پاداش این کارش رو داد و او را بخشید ثواب و بخشش پاداش و بخشش فشکر الله له الان اینی که از شرحایی هست که علما دادن بر این حدیث الله جل و علا اندک عملت را تزکیه میکنه تنمیه میکنه زیاد میکنه پربرکت و پر خیر میکنه پاداشت افزون میکنه زیاد میده سگی رفتی توی چاه خودتو زحمت دادی اومدی آبش دادی الله عجب برات گذاشته و کفاره گناه فغفر له قالو یا رسول خیلی حرفا انسان الله گناهانش را مرزه با یک عمل ناچیز او وارد بهش بکنه گناهان نه گناه او را ببخشه و مستحق بهشتش بکنه گناه انجام داده با یک آب دادن به سگی حالا میاد بازم حادیث دیگری هم داریم زن فاحشه هم همینطور الله او را به خاطر یک سگ آب دادن میبخشه گناه کبیره داشته جایی الله از انسان عفو میکنه با احتساب اج با یک احسانی که از دل باشه با اون کلمه ای که از دل باشه کلمه توحید شخصی میاد روز قیامت هیچی نداره ترازوش خالیه الله میگه نه یه چیزی داره یک کارتی داره پیش ما بطاقه داره کارتی داره میارن توش نوشته لا اله الا الله میذارن تو کفه ترازو کل اون اعمال بدش برملا میشه نابود میشه و یک کلمه توحید عمل خیر هیچی نداشته لم عمل خیر قط هیچ عمل خیر نداشت کلمه توحید ولی این کلمه توحید وزن داره از دل گفته جای این کلمه توحید اینقدر وزن پیدا میکنه جای یک عملی اینقدر وزن پیدا میکنه جای کلمه توحید وزن نداره برای شخص هر گناهی رو انجام میده کل امتی معافا الا المجاهرون میدونه گناهه ولی مجاهره میکنه زنا میکنه علنی مشروب مینوشه علنی هر کسی را الله شاید ببخشه الا اینا چون دارن مجاهره میکنن میدونن گناه انجام میدن جایی الله نمیبخشه و جایی هم گناه بزرگ کبیر است ولی الله با یک عمل ناچیزی میبخشه الله میدونه چطور قضاوت بکنه بترسیم از عمل بعد این احادیث سبب نشه که ما خودشیفته بشیم و فکر بکنیم که بله حالا ما یک سگی آب میدیم بهشتی میشیم نه نوع این سگ آب دادن و احتساب اجر و نیتی که این در آب دادن به اون سگ داشته ما نمیدونیم بینش و بین الله بوده که این عمل این قبول شده به درگاه الهی تو از کجا میدونی که عملت مقبول به درگاه الهیه نه خدا میبخشه تو میدونی و بعد گناه انجام میدی از کجا میدونی اینا شاید نمیدونستن گناهکار بودن حالا چه اون زن چه این شخص گناهانی که انجام داده که ما ندیدیم پس این احادیث سبب نشه که انسان در ارجا بیفته در تصویف بیفته توبه شو به تاخیر بندازه و یا عمل را مؤثر در ایمانش ندونه هر کاری دلش خاص انجام بده این ارجاس عمل تو در قبال اون عملت مسئولی و روز قیامت با اون عملت محاسبه میشی قالوا یا رسول الله و این لنا فی البهائم اجرا مگه پاداش هم هست در حیوانات آب بشون بدین قال فی كل کبدین رطبت اجر اینجا فی كل ذات كبدین اینجا پیش من فی كل کبدین رطبت اجر کبد که میدونیم جگر منظور اینجا هر حیوان زنده ای که جان داره نفس داره مرتوب خوش نشده رطبه مرتوبه یعنی زنده است چون انسان وقتی که روحش کشیده بشه میشه خشک روحش گرفته بشه دیگه دیدید که پرنده وقتی که به ماشین میخوره بعد از نیم ساعت یک ساعت میشه خشک اون دیگه زنده نیست هر حیوان زنده ای در مقابل آب دادنت بذر دادن غذا چیزی بهشون بدی که بخورن در مقابلش پاداش داری توی منزلت نون اضافه میشه برنج اضافه میشه قبلا آنها بوزی گوسفندی مرغی بود ولی الان نیست برو تو دریا بریز دریا که کنارته دریا کنارت نیست خب بیابانی جایی دشتی بریز پرندگانی چیزی بیان حیوانانی جاندارانی بیان بخورن نگه تو زباله آشغالدونی برسی این اکرام طعام نیست این حدیث عمومش مخصوصه یعنی چی؟ نبوی میگه میگه ما موظفیم به احترام و غذا دادن و آب دادن حیواناتی که محترمن و نه شدیم از کشتنش و در مقابل غذا دادن و آب دادنش ثواب داریم اما حیواناتی که ما مأموریم خیر ما مأمور نیستیم به آب دادن و غذا دادن بهشون بلکه مأموریم به کشتنشون مثل کلاغ مثل موش مثل عقرب مثل مار بعضی حیوانات مخصوص شدن به گهگاهی سگ گاهی رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل اینجا داری توصیه میکنه در ترحم نسبت به اونها و جایی هم دستور میده در مدینه به کشتن اونها وقتی که موزی میشن هار میشن زیاد میشن مردم چقدر غذا بدن به سگا ندارن که بدن زیاد شدن میان حمله میکنن به این بچه و اون بچه مریضی میارن امنیت از بین میبرن جرأت نداری صبح بری نماز تو کوچه ها و خیابون ها ولگردی میکنن اینجا تو چنان چنانچه رسول الله صلی الله علیه و به اصحاب و یارانش رضی الله عنهم اجمعین دستور میده که سگان را سر بزنن و از بین ببرن تا اینکه کسی اذیت نشه در درس این حدیث اینه که اون اعمال ناچیزمون رو حقیر نشمریم خوبی ها هست که الله مضاعفش میکنه چندانش میکنه و همون یه خوبی که شاید ما ناچیزش بشونیم شاید سبب نجاتمون و کفارای گناهمون بشه قال المؤلف رحمه الله حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امراه في هره حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار يقال والله اعلم لا انت اطعمتها ولا سقيتها حين حبستها ولا انت ارسلتها فاكلت من خشاش الارض و دومین حدیث از حدیث صحیح در مفرد من بخاری حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما که میگید شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن عذبت امرأة فی هرة حبستها این حدیث قبلا یاد کرد عذبت امرأة زنی عذاب الله عذابش میده بخاطر خاطر گربه که حبسش میکنه زندانش میکنه حتی ماتت جوعا تا اینکه از گرسنگی اون گربه مرد در منزلی زنی گربه را حبس میکنه تا اینکه بمیره اون گربه و مرده اون گربه با این کار این زن فدخلت فیها النار اون زن الله جهنمیش میکنه با خاطر اون گربه سزا و عقوبتش میده در مقابل اون عمل حرامش این حیوان ما معمور به قتلش نیستیم الا اینکه ما آزار اذیت ببینیم و الی آخر مریضی بیاره و تو خونه کسیفکاری بکنه و الی آخر یک استثناها داریم وحشی میشن بعضی گربه وحشی میشن حمله میکنن اما اینکه ما بیایم گربه رو حبسش بکنیم این ظلمه و ظلم ظلمات یوم القیامه ظلم تاریکی هاست روز قیامت این زن به خاطر حبس کردن گربه یقال والله اعلم الله داناتر گفته میشه بهش به اون زن لا انتی اطعمتیها نه غذاش دادی ولا سقیتیها نه آبش دادی حین حبستیها اون وقتی که حبسش کردی ولا انتی ارسلتیها و نه هم تو رو رها کردی فاکلت من خشاش الارض تا اینکه بخوره از اون خشاش منظور جاندارانی که بر روی زمینن از گنجشک و گزندگان مختلف از مار و یا موشی یا چیزی نه غذاش دادی و نه رها کردی که خودش بره غذا بخوره این زن به خاطر این کارش ظلمش به یک حیوان الله عقوبتش میکنه و جهنمش میکنه این یک وعید سختی هست بر ما که ظلم به حیوانات نکنیم استثناء داریم ما مثلا همین حدیث میتونی گربه ازش نگهداری که در سطح غذا بهش بدی غذا ندی پرنده است تو قفس نگهداری غذا بهش بدی مشکلی نیست ولی که اینکه غذا ندی که از گرسنگی و تشنگی بمیره این فعلت حرامه قال المؤلف رحمه الله حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال حدثنا حريز قال حدثنا حبان بن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم ويل لأقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون 293 ومین حدیث از حدیث صحیح مفرد حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن ارحمو ترحمو رح کنید تا رح بشید واغفر و یغفر الله لکم ببخشید از مردم گذشت بکنید تا الله از گناهانتون تقصیراتتون گذشت بکنه ویل لاقماع القول ویل وای وای بر کسانی که همچون قیفن همچون قیفی که بر سر ظرفی قرار میدی آب میریزی اون آب و نگه نمیداره وای بر کسانی که همچون قیفن وای بر کسانی که همچون قیفن بازم تشبیه بازم تشبیه وای بر کسی که اینجا نشسته گوشش قیفه بحث گوشا بحث چیه؟ گوش وای بر کسی که گوشش قیفه این دره و این دروازه یا بگیم این دره و این پنجره از این ور میاد و از اون ور میره بیرون وای بر اون کسی که گوشش قیفه این تحذیر این هشداره بر کسانی که میشنون و عمل نمیکنن میدونن میشنون اون کسی که نمیخواد بشنوه که معرضه اعراض کرده وای بر اون کسی که نمیخواد بشنوه وای بر اون کسی که نمیخواد بشنوه چون دریچه قلب رو بسته بر خودش و بعد از اون وای بر کسی که چی میشنوه ولی که گوشش همچون قیفه از این ور میشنوه و از اون ورم ردش میکنه عمل بهش نمیکنه دنبال عمل کردن نیست دنبال التزام و پایبندی نیست وای بر اون کس ویل ویل ابن رجب میگه میگه و اقماع القول الذين اذانهم كالقمع يدخل فيه سماع الحق من جانب ويخرج من جانب آخر لا يستقر فيه حق را میشنوه از یه طرفی از یه طرف دیگر هم از گوشش بیرون میکنه مستقر نمیشه نه حق به دلش نمینشینه عمل نمیکنه پایبند نمیشه ویل للمصرین وای بر اونهایی که اصرار میورزن بر گناه وای بر کسانی که اصرار دارن مصرن بر گناهشون الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون اونهایی که استمرار میبرزن بر گناهشون دست از گناهشون نمیکشن و توبه نمیکنن وای بر اونها وای بر اون کسی که گناه انجام میده و توبه نمیکنه و استمرار میبرزه چنانچه الله هم در قرآن ما را هشدار میده ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون یعنی فی حالی انهم یصرون فی حال علمهم بان ما فعلوه معصیه در حالی که میدونن گناه، اصرار میورزن حالا نما رو بقیه بر بگردین اونجا که گفتم اون زنی که زنی که فاحشه بود به خاطر یک سگی الله را بخشید و اون مردی که الله به خاطر یک سگی او را بخشید شاید اون شخص گناهانی که انجام داده از روی علم نبوده اون کسی که میدونه وای بر او اون کسی که میدونه و گناه انجام میده و اصرار میورزه وای بر او تمعنا داشته باشه در بخشش فکر نکنه که با این چینین خوبی های کمی گناهش کفاره میشه قال المؤلف رحمه الله حدثنا محمود قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الوليد بن جميل الكندي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة 294 مین حدیث از حدیث صحیح در مفرد من بخاری رحمه الله و غفر له حدیث ابو مامر رضی الله عنه که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من رحمه ولو ذبیحه کسی که رحم بکنه حتی به یک گوسفند و بوزی که میخواد سر بزنه ذبحش بکنه درست سر بزنه با مهربانی سرشو بزنه گوسفند بوز جلوی گوسفند دیگه سرش میزنه جلوش چاقو رو تیز میکنه اینا همه حرامه اینا همه ظلمه من رحم ولو ذبیحه کسی که حیوانی رحم بکنه در ذبحش الله روز قیامت او را مشمول رحمتش قرار میده رحمتش میکنه چنانچه قبلا هم داشتیم من رحم ولو ذبیحه عصفور اونجا داشتیم رحمه الله یوم القیامه هرچند اگر اون ذبیحه ما یک گنجشکی هم باشه با رحمت سرشو بزنیم حالا میشه رحمت و سر زدن با هم دیگه یعنی شخص به خودش میگه خب از رحمتش اینه که آزادش بکنم سرش نزنم حالا ظاهرا والله علم یعنی احسان در نوع ذبح کردنه اونایی که قصابم میدونن حیوان وقتی که میخوای سر بزنی اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و آله بهمون یاد دادن اینه که قبل از کشتن ما بگیم بسم الله عجیب حیوان خصوصا گوسفند و بوز هر حیوان دیگه من خودم تجربه کردم قبل از ذبح کردنش دست به سرش میکشی میگی بسم الله الله اکبر با دست بکش روی سرش پیشینیش بسم الله الله اکبر خودش میخوابه تسلیم میشه من خودم همیشه تجربه کردم یعنی محاله یعنی گاهی ندیدم خودش قشنگ میخوابه تسلیم میشه برای که تو سرشو بزنی دست به سرش میکش بگو بسم الله الله اکبر قال المؤلف رحمه الله باب اخذ البيض من الحمرة حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فاخذ رجل بيض حمره فجاءت ترف على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايكم فجع هذه ببيضتها فقال رجل يا رسول الله انا اخذت بيضتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اردد رحمة لها 156 مین باب از باب صحیح ادب مفرد امام رحمه الله وغفر له باب اخذ البيض من الحمره گنجشکیه پرنده ایه بلبلیه تو بری اون تخمشو برداری تخمی که گذاشته تو لونش برداری حکمش چیه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم یه جایی منزلگاهی برای خودشون میگیره و میره شخصی در اون جایی که رسول الله منزل گرفته بودن بیرون از شهر فردی که با رسول الله صلی علیه و بود رفت تخمی از اون گنجشکه بر میداره حمره گنجشکی تقریبا قرمز رنگه سرخ رنگه یک نوع خاصی از انواع گنجشکه گنجشکا متفاوتن فجاء ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم اون گنجش اون تخمش که بر داره اون صحابی مادرش میاد بر روی سر رسول الله صلی الله علیه و سلم شروع میکنه به دست و بال زدن و پرواز کردن و چرخیدن دور سر رسول الله صلی الله علیه و سلم از حزن اندوهی که بهش دچار شده بود فقال صلی الله علیه و سلم ایکم فجع هذه ببیضتها ایکم فجع هذه چه کسی این گنجشک را دچار این فاجعه کرده دچار این وحشت زدگی کرده دلش رو به درد آورده آزرد خاطرش کرده مصیبت زدش کرده چه کسی دل این حیوان کوچک را به درد آورده رحمت رسول الله صلی نسبت به برنده یاد بگیریم حتی در مقابل اون گنجش ما مسئولی خب گنجش که یک برنده به درد چیت میخوره یه برنده که اون گنجش که ریز چرا اون مادره رو ما آزرد خاطر بکنیم اونم احساس داره برای خودش اونم ما باید درکش بکنیم فقال رجل یا رسول الله انا اخذت بیضتها من اون تخم اون پرنده رو برداشتم فقال النبی صلی الله علیه وسلم اردده در روایت اردد برش بگردون رحمتا لها از باب ترحمت نسبت به اون گنجشک رح کن تا رح بشی چنانچه ما در اون حدیث داشتیم حدیث که شیخ بهش اشاره کردن اون صحابی که رسول الله صلی الله علیه و سلم شترش با اشک اومدن نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالی که اشک میریخ حالا اومده از باب حنیت بوده یعنی دلی ابتدای اون قصه از اینجا شروع میشه که وارد اون بستان انصاری میشه رسول الله صلی الله علیه و سلم شطور از شوق دیدار رسول الله صلی الله علیه و سلم اشک میریزه میاد رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد دست به پیشانیش و کوهانش و سرش میکشه بعد اون شطور شکایت میکنه حالا این قسمتی که الان برامو مهمه تو این باب شطور شکایت میکنه که صاحبش او را کتک میزنه شکنجش میده افلا تتق الله في هذه البهیمه به اون انصاری میگه یعنی چرا تقوای الله پیشه نمیگیری در این حیوان التي ملكك الله اياها الله به تو در آورده امانتت به دست تو مال الله الله را آفریده فانه شکا الیه شکایت داره این شکایت کرده این شطوره نزد من شکایت کرده فانه شکا الی انک تجیعه و یعنی تدعبه تدعبه یعنی او را به درد میاری او را به درد میاری او را خسته میکنی خستش کردی زیادی ازش کار کشیدی حیوان شکایت میکنه و ظلم هر نوع ظلمی باشه روز قیامت تاریکی است حیوان هم حق و حقوقی داره او را آزرده نکنیم نه با جدا کردن بچه از مادر نه با جدا کردن اون تخمش نه با زدنش نه با کار کشیدن زیادی ازش با بار زیادی بر دوشش هم کردن این حق و حقوق حیواناتی هست که در شرع ما بهش ما توصیه شدیم قال المؤلف رحمه الله باب الطير في القفص حدثنا موسى قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ابنا لأبي طلحة يقال له أبو عمير وكان له نغير يلعب به فقال يا أبا عمير ما فعل أو أين النغير و پنجه و هفتمین باب از باب صحیح ادب مفرد باب الطیر فی قفص نگه داشتن پرنده در قفص حکمشی قبلا داشتیم حدیثی که اینجا اشاره بهش میکنه حدیث 296 حدیث انس بن مالک رضی الله عنه که میگوید دخل النبی صلی الله علیه و ابن ابی طلحه ابو طلحه فرزندش ابو عمر گنجشکی داشت که اسمش گذاشته بود نغیر رسول الله صلی الله علیه و از باب دلداری به فرزند ابو طلحه میگه یا ابا عمر ما فعل النغیر ابو عمر کنیه اون بچه بود بچه ابو طلحه از باب دلداری تقریبا فکر کنم نزدیک به 20 تا درس بود در این حدیث که قبلا ما یاد کردیم که نیاز به تکرارش نیست فقط حالا اون مسئله ای که اینجا برای ما مهمه برداشتی که بخاری میکنه رحمه الله جایز بودن نگه داشتن پرنده در قفس در صورتی که آب و غذا بهش بدیم قال المؤلف رحمه الله باب ينمي خيرا بين الناس حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن ان امه ام كلثوم ابنه عقبه ابن ابي معيط اخبرته انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا او ينمي خيرا قالت ولم اسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب الا في ثلاث الاصلاح بين الناس وحديث الرجل امراته وحديث المرأة زوجها هشتمین باب از ابواب صحیح ادب مفرد امام بخاری رحمه الله و غفر له باب یونمی گفته شده ینمی خیرا بین الناس از نمیمه هست نمامی کردن و گفته شده از نميت الحديث انمیه اذا بلغت على وجه الاصلاح و طلب الخير قلت شده از ابلاغ کردن یک خبری به کسی از باب اصلاح خیر یعنی یک دروغی بدیم تا اینکه اصلاح بکنیم اگر از وجه فساد بشه میشه نمیمه با تشدید نمیته به تشدید میشه نمیمه به قصد افساد اما تنمیه به قصد چیه؟ بدون تشدید به قصد اصلاح باب ینمی او ینمی خیرا بین الناس کسی که خبری را نقل میکنه از باب دروغ برای اصلاح بین مردم 297مین حدیث حدیث حمید بن عبدالرحمن از مادرش ام کلثوم دختر عقبه بن ابی معید رضی الله عنها که میگوید شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن لیس الكذاب الذي يصلح بین الناس دروغگو نیست اون کسی که اصلاح میکنه یعنی با اون دروغش میان مردم فیقول خیرا او ینمی خیرا فیقول خیرا یعنی حرف خیری میزنه درستی میزنه یا دروغی میگه که با اون دروغ اصلاح بکنه یا دروغی میگه که سبب اصلاح بشه مفسده ای که من بهش دوچار میشم در دینم اون فساد و اون زرر محدود میشه در شخص من کمتره از اینکه زرر به دین خیلی ها بر بگرده یعنی من متحمل یک ضرری میشم کوچک به خاطر اینکه ضرری بزرگتر از اون دفع بشه من یک دروغ گفتم یک دروغ پام نوشته میشه ولی اونها با اون عداوت و دشمنی پشت سر هم دیگه شاد غیبت بکنن دروغ بگن بهتان به هم دیگه بزنن سبب میشه که از هم دیگه روی گردان بشن با اون روی گردانی اعمالشون بالا نمیره الله گناهانشون رو نمیبخشه و الی آخر شاید قطع رحم هم بشه که دیگه شدیدتر و بدتر من یک دروغ کوچیکی میگم به قصد اصلاح نه به قصد چی به قصد افساد قصدم چیه اصلاح بین مردم اینجا یک شبهه مطرح میشه اینجا یک شبهه مطرح میشه و اونم این که الغایه تبرر الوسیله قایچی هدف برای رسیدن به اون هدف میتونی هر کاری انجام بدی هر عملی حرام هم باشه میتونی انجام بدی دروغ بدی نمامی بکنی خبرچینی بکنی احادیث جعلی را به مردم بگی و الاخر بدعت انجام بدی برای رسیدن به هدف هر کاری میتونی انجام بدی چون رسول الله صلی الله علیه و آله اجازه داده آیا قیاس درسته به نظر شما اینجا ما میتونیم قیاس بگیریم این قیاس فاسده چرا مثلا من ریشمو میزنم میرم توی بازار دروغم به مردم میگم به خاطر که بیان نماز بکنم حدیث جعلی میگم مثلا به مردم چه مشکلی داره مشکلاتش خوب این نماز خوندن اونها بهتر نیست یعنی مصلحتی که منجر میشه این دروغ من بهتر نیست اینجا هم شخصی داره مرتکب گناه میشه دروغ میگه اصلاح میکنه بین مردم دروغ رخصت شده و مقید شده به سجا چهارمی دارید پنجمی دارید گفت دروغ درست در سه جا مقید کرد به سه جا نگفت چهار جا نگفت پنج جا چند جا درسته سه جا چهارمیش نکو اگر چهارمیش کردی اگر اضافه کردی از خودت چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفته این اضافه تو بر شریعته اضافه کردن تو بر شریعت تقبل بر شریعته دین نیازی من تو نداره الیوم اکملت لکم دینکم و عليكم علیکم نعمتی و لكم الاسلام دینه الله راضی بر اون اسلامی که بر رسول الله صلی نازل شده دین نیازی من تو نداره که بیام کاملش بکنی این یک نیاز دروغ من تو نداره چون من مثالی که زدم بحث دروغه اینجا دروغ بین اشخاص برای اصلاح و دروغ بر پیامبر به قصد اصلاح به قصد نمازخونی فرق میکنه با هم دیگه اینجا به قصد اصلاح را استثناء قرار داده از بین دروغ ها رسول اجازه داده ولی دروغ بر خودش برای اصلاح اجازه نداده چون دروغ بر رسول الله صلی الله علیه و دروغ بر دینه بر شریعته و رسول الله صلی الله علیه و آله. ناقل وحیه دروغ بر رسول الله صلی الله علیه و دروغ بر الله و الله جل و علا در قرآن میگه و من اظلم ممن افترى علی الله کذبا چه گناهی بالاتر از دروغ بر الله یعنی هیچ مفسده موازی این گناه و این معصیت نیست این در اوج مفسده واقع شده تو نمیتونی بگی اصلاحی که تو میکنی یک شخصی به مسجد میاری مسلحتش سنگینتر و راجحتر نسبت به این فساد نه این فساد خیلی بزرگه چون تقبل بر الله جل و علا اون اللهی که دین را کامل کرده اون اللهی که دین و شریعت را کامل کرده و دینش محتاج من و شما نیست و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار جایگاه اون کسی که دروغ بر من بگه جهنمه جاش جهنمه اون کسی که دروغ بگه چون دین نیاز به دروغ بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نداره سه جا هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم دروغ را رخصت داده هرچند که خیلی از علما هم مدن گفتن که مقصد خود دروغ نیست مقصد توریه کردنه استدلال میکنن به قصه ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام روز قیامت میاد وقتی که بحث شفاعت پیش میاد میرن پیش آدم بعد میرن پیش نوح پیش ابراهیم که میان میگه من سه تا دروغ گفتم مثلا به عنوان مثال میگم که چون بحث طولانی نشه و سه تا بحث قرآنی داره یکی بحث بل فعله و کبیرهم و انی سقیم و قیم و اونجایی که به ساره میگم من برادرتم اگر اونا اومدن من میگم من برادر هستم چون میدونست که پادشاه مصر میخواد اون دختره زیبا را برای خودش بگیره که به اونها تجاوز بکنه و شوهرانشون رو میکشت اومدن سربازان اون پادشاه مصر که ساره رو بگیرن به ابراهیم گفتن تو کی هستی گفت من برادرشم قبلا هم گفته به ساره اگر گفتن من از باب دروغ نمیگم من برادر ایمانیتم منظور این نیست که من برادر تنیتم اونا میان که خودمون رو بگیرن اومدن من میگم من برادرتم ولی خب منظورم برادر چیه ایمانیه برادر ایمانیش که بود که برادر تنیش نبود خب این میگن که دروغ سریح نیست علما میگن این چیه توریه هست توریه هست طرف مقابل یه چیزی دیگه برداشت میکنه من قسم چیز دیگه است و دلم یه چیز دیگه است میگن این توریه هست اینجا ابراهیم علیه السلام توریه استفاده کرده و الی آخر بل فعله و کبیرهم هم همینطور انی سقیم هم همینطور یا در قصه یوسف علیه السلام ایت العیر و انکم لسارقون لیس الكذاب، دروغگو نیست آن کسی که بین مردم اصلاح میکنه با حرف سخن درست و یا اون دروغی که مصلحت آمیزه قالت کی میگه ام کلثوم ولم اسمعه يرخص فی شيء يرخص رخصت دادن در جایی که اون فعل اصلش حرامه مثلا اون صحابی که دخترا داشتن دف میزدن بعد تابعی میاد میگه که تو صحابی رسول الله صلی الله علیه و و اینجا دف میزنه تو اینجا داری نشستی گفت یا بنی انها رخصه ای فرزندم این رخصته یعنی اصل بر حرام بودنشه اینجا رخصته همیشه رخصت کی میاد بعد از حرام بودن حرام یه چیز الان رخصته مثل گوشت مردار حرام بر تو گوشت مردار خوردن الا اینکه ضرورت ایجاب بکنه هیچی نباشه که بخوری داری میمیره از گرسنگی درسته که گوشت مردار را تو بخوری اینجا رخصته برات اینجا هم با همین دقت این زن صحابی نقل میکنه میگه نشنیدم رسول الله صلی الله رخصت بده فی ام ما یقول الناس در اون حرف و سخنانی که مردم میزنن من الكذب از دروغ الا فی ثلاث مگر در سه چیز که رسول رخصت داده رسول الله صلی سه جا دروغ را رخصت داده الاصلاح بین الناس و حدیث الرجل امراته و حدیث المرأة زوجها که این در اصل دوتا یکیه اصلاح بین مردم اصلاح زن و شوهر و سومی در روایت دیگر اومده فی الحرب چنانچه آلبانی هم تصحیح میکنه امیر روایت را در سلسله صحیح حدیث شماره 545 اصلش در صحیح مسلمه ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا أو ينمي خيرا قال ابن شهاب ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها الحرب والإصلاح بين الناس رجاز خود ابن شهاب الزهري اومده قال ابن شهاب الزهري ولی خب اینجا خود اصلش مرفوعه إن در سلسله صحیحه قلبانی با این لفظ میاره رخص النبي صلی الله علیه و سلم من الكذب فی ثلاث سجر جا رسول رخصت داده در دروغ فی الحرب و فی الاصلاح بین الناس و القول الرجل لامراته هرچند بعضی گفتن این مدرجه ولی خب شیخ البانی مرفوع بودنش رو ثابت میکنه ابن شهاب میگه ولم اسمع یرخص البانی این لفظ رو ثابت میکنه قالت ولم اسمعه یرخص یعنی من نشیدم که رسول الله چیزی رخصت بده و جای دیگه صحابه میگه رخص النبی صلی الله علیه و خودش رخصت داده در دروغ در سه جا یکیش در جنگ و دیگری هم در اصلاح و بعد اصلاح بین زن و شوهر قاضی عیاض میگه که لا خلاف فی جواز الكذب فی هذه الصور در این سه حالت اختلافی نیست که دروغ گفتن جایزه فقط علما اختلاف کردن که اینجا توریه هست یا صریح دروغه یعنی دروغ غیر مستقیمه یا دروغ مستقیم قالوا ولا خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجلا هو عنده مختف وجب عليه الكذب في أنه لا يعلم اینه سن مثلا مثال شخصی میاد میخواد کسی رو بکشه پیش تو هم اون شخص پناه ورده از ترس اومده میگه فلانی پیشته تو میدونم اومده به قصد قتلش اون هم قایم کرده پیش تو حالا اینجا راست بگی یا دروغ بگی دروغ میگه لا خلافه أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده وجب عليه واجبه که دروغ وجب عليه الكذب اینجا دروغ واجب میشه اینجا دروغ چیه واجبه وقال آخرون منهم الطبري لا يجوز الكذب في شيء اصلا طبري میگه اصلا مطلقا دروغ درست نیست وما جاء من الاباحه في هذا المراد به التوريه اون چیزی که مورد دروغ اومده توریه هست از تعریض استفاده بکنه کنایه استفاده بکنه ولی دروغ نگه ولی خب جمهور بر جایز بودن دروغ سریحه و واجب بودن در بعض از حالات که دروغ سریح داده بشه به خاطر اصلاح ابن عباس شخصی میاد نزدش قصد کشتن رو داشته چشمش قرمز شده بعد سوال ازش میپرس آیا قاتل توبه داره بعد میگه لیس القاتل توبه قاتل توبه نداره شخص دیگر میاد میگه توبه داره میگه بله یعنی میتونه توبه بکنه تعجب کردن که چرا اینجا اینطوری فتوا داری اونجا اینطوری فتوا داری گفت که اون اولی قصد قتل رو داشت از جمله دروغایی که چی واجب هرچند که حالا اینجا از باب غلظت این چنین حرفی زدن به خاطر اینکه اون شخص مرتکب این گناه نشه حالا علما آنجا صورت های مسئله مثلا مثال میزنن در جنگ مثلا میگن که سرلشکرشون رهبرشون انسان شایعه بکنه که مرده تا آنها در حراس بیفتن آنها در وحشت بیفتن مثلا این از صورت های جنگه که بعضی از علما نه همه بعضی از علما اجازه دادن چون گفتیم مثل امام تبری اجازه نداده قال النووی الظاهر اباحه و الكذب في الامور الثلاثه یه ظاهر این روایت ها جایز بودن سریح دروغه بقصد إصلاح والله أعلم صلى الله على محمد وعلى آل محمد